prva prisega na Akabi. Naredne godine, 12. po poslanstvu, to jest u julu 621. godine, na hađ je došlo 12 stanovnika Jestriba i s poslanikom su se susreli na Akabi. Bila je to takozvana prva Akaba, na kojoj su Allahovom poslaniku, salallahu alaihi veselem, dali prisegu na vjernost, bejat, a uvjeti su identični onima iz Bejatun Nisa, prisega žena. Sve to je bilo prije propisivanja borbe. U toj grupi su, pored petorice iz prethodne godine, Džabir ibn Abdullah nije došao. Bili Muaz ibn Haris, Zekvan ibn Abdulkais, Ubade ibn Samit, Jezid ibn Salebe, Abbas ibn Ubade, svi iz plemena Hazreć, te Ebul Heysem ibn Tejihan i Uveim ibn Saide iz plemena Eus. Ovdje je potrebno napomenuti, Bejatun Nisa ili prisega žena je zavjet na pokornost koji je poslanik a.s. uzeo od žena muslimanki, drugi dan nakon oslobađanja Mekke, osme godine po Hidžri. Ta prisega je u islamskoj literaturi poznata kao prisega žena, Bejatun Nisa, a nazvana je tako zbog uvjeta koji se u njoj spominju – gdje nema govora o učešću u ratovanju i borbi. U prisezi koju su davali muškarci Beja Turriđal spominje se borba za islam i zaštita koju su vjernici dužni da pruži Allahovom poslaniku, salallahu alaihi vasallam. Od Ubade ibn Samita se prenosi. Bio sam jedan od onih koji su prisustovali prvoj prisezi na Akabi, Beatul Akabe el Ula. Bilo nas je ukupno Poslaniku smo iskazali vjernost na način kako su to učinile žene, kasnije za vrijeme oslobađanja Meke. To je bilo prije nego što nam je propisana borba. Obavezali smo se tada na sljedeće. Da ništa Allahu nećemo pripisivati, da nećemo krasti, blud činiti, ubijati svoju djecu, izmišljati potvore i da mu nećemo biti neposlušni. Ako se budete toga držali, rekao nam je on, imat ćete džennet. A ako bilo šta od toga iznevjerite, pa sud o vama pripada Allahu. On će vas kazniti ili vam oprostiti. Ibn Ishak kaže, kad su se rastali, Allahu poslanik je s njima poslao Musaba ibn Umeira i stavio mu u zadatak da ih upoznaje sa kuranskim surama i objašnjava im propise Islama. Iz tog razloga on je u Medini prozvan el muqri, što znači onaj koji podučava Kur'anu ili onaj pred kojim se uči Kur'an. Predvodio ih je u namazu jer pripadnici plemena Eus i Hazređ nisu željeli da ih predvodi neko iz jednog odnosno drugog plemena. Musa ibn Umeir se u Medini nastanio u kući Esada ibn Zurare i njih dvojca su zajedno s velikim entuzijazmom radili na planu dave, pozivanja u islam. Najveći uspjeh su doživjeli kada su islam primili Usaid ibn Hudair i Saad ibn Muaz, dvojica starješina iz roda Benu Abdulešhel, vodeći rod u plemenu Evs. U sirama se navodi da su Esad ibn Zurare i Saad ibn Muaz bili u rodbinskim vezama. Njih dvojica su zapravo djeca dvije sestre. Ne treba da zbunjuje činjenica da su oni iz različitih plemena, Esad je iz plemena Hazređ, a Saad iz plemena Eus. Jer su se pripadnici ta dva plemena i pored čestog sukobljavanja međusobno ženili. Naročito važno je bilo Saadovo prihvaćanje Islama, s obzirom da su zahvaljujući njegovom ugledu i položaju Islam prihvatili pripadnici roda Benu Abdulešhel. U sirama se navodi da su svi pripadnici tog veoma jakog i brojnog roda prihvatili islam izuzev jednog čovjeka. Taj čovjek se zvao Amr ibn Sabit, a bio je poznat po nadimku Usairim. Međutim, i on će kasnije primiti islam i pasti kao šehid u bici na uhudu. U vezi s tim događajem u hadijskim zbirkama prenosi se veoma interesantno kazivanje. Hafiz ibn Hajar el Eskalani u svom kapitalnom dijelu o biografijama ashaba navodi da je Usairim primio islam neposredno pred bitku na Uhudu. U toj bitci on se veoma hrabro borio i pao je kao šehid, a prije toga nikada nije Allahu na seđdu pao, to jest nije klanjao ni jedan namaz. Poslanik Ali Selam je, kao što prenose El Buhari i Muslim, za njega rekao Malo je radio, a dobit će veliku nagradu. Sad ibn Muaz je ashab za kojeg je Allahu poslanik, salallahu alaihi vselem, rekao Nakon njegove pogibi u bici protiv Benu Kurejza, ta bitka se odigrala neposredno nakon bitke na Hendeku u Ševalu pete godine po Hidži. Allahov arš, prijesto, zatresao se zbog sadove smrti. Hadis o tome prenesen je u više verzija u El Buharijevom i Muslimovom sahihu, što znači da je na najvećem stepenu vjerodostojnosti. Ono zbog čega je Sad ibn Muaz radi Allahu Anhu postigao toliku deređu kod uzvišenog Allaha je vjerovatno to što je on svojim primanjem Islama doprinio da veći dio plemena Evs kojem je on pripadao primi Islam i izmiri se sa plemenom Hazreć čiji pripadnik je bio njegov tetič Esad ibn Zurare. Na taj način pripremljen je teren za dolazak poslanika sallallahu alejhi ve sellem i muhadžira u Medinu. Dakle, Sadovo primanje islama imalo je izuzetnu važnost. Njegov ugled je bio toliki da su pripadnici njegovog roda nakon njegovog prelaska na islam također postali muslimani. Zbog toga Hafiz ibn Hajar u Sadovoj biografiji kaže Bio je jedan od najberičetnijih ljudi za islam. Musab ibn Meir je ostao u Medini oko 11 mjeseci i za to vrijeme u Medini je mnogo ljudi prigrlilo islam. On je bio izuzetno sposoban i uspješan daje. U Medini gotovo da nije bilo kuće u kojoj neko nije primio islam. Neposredno pred sljedeći hađ, Musab se vratio u Meku da donese poslaniku, salallahu alaihi vselem, radosne vijesti o širenju islama među stanovnicima Jesriba, Medine.